Les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Saba Folgado, el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Vos Recorde que ens podeu sintonitzar <coughs> mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio, en el canal 23 de la TDT, i en la nostra web www.la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit que en el dia d'avui conté la pregunta que fem en el WhatsApp és dilluns, per tant és dia de sentir les vostres opinions a una pregunta que vos fem i aprofitant que està de plena actualitat. No us anem a preguntar res sobre el debat A4, eh? No, de fet, així anem a parlar d'esport fins a la una de la matinada. És la... Crec que és l'única ràdio que la que eh, ho aneu a, a trobar. Però deia, eh, la pregunta que vau fer, tenint en compte el fil de l'actualitat i que avui ha jugat Espanya el seu primer partit, 1-0 gol de, Pico, de Piqué en els instants finals del partit, la pregunta que vos fem és heu tirat avui de menys a Paco Alcácer? És la pregunta que vos fem en el WhatsApp 62980336 És la pregunta per a que pugueu enviar les vostres respostes. Heu tirat de menys a Paco Alcácer? Repetim, al WhatsApp 627980336. I com vos venim dient, des de la setmana passada aproximadament... <laughs> no és que vaig a ser l'únic ni el més important tema, de fet tenim temes a comentar-vos després del WhatsApp del València Club de Futbol, però sí volem fer una reflexió al voltant del que hem vist en el dia d'avui, el partit en el qual Espanya ha guanyat 1-0 davant el rival més fluix del grup, Txèquia. Això sí, en el primer partit, que sempre és més complicat jugar-lo, i que ha acabat amb una victòria per la mínima i a la fi del partit. Jo crec que eh, Espanya continua tenint els mateixos defectes, bàsicament, eh, Eh, que els últims dos anys, que és continuar volent jugar a un ritme i a una velocitat de valor que ara mateix eh, pues no té els futbolistes adequats per a fer-la. Probablement si la segona part d'Espanya haguera tirat d'introduir algun futbolista com Coque en el terreny de joc per a donar-li més fluïs a la pilota però sobar-la menys, Espanya haguera tingut alguna possibilitat d'obrir abans la llanda no obert la llanda, tot i ser dominadora del partit, entre altres coses, per el desencert d'Àlvaro Morata cara a la porteria de Peter Cech. No ha estat bé el davanter de la Juventus de Torí, i és una evidència. Ha fet més feina Aritza Duriz en el ratet que ha estat sobre el terreny de joc, i a més que s'ha combinat millor amb Nolito, que el que ha fet el jugador de la Juventus, al qual, pues sí, eh, ha tingut una oportunitat a la fi de la primera part que ha fet per baix, el porter de Txèquia, Peter Txec, però tampoc ha sigut el davanter que ha obert espais, que s'ha manejat entre línies, que ha pogut obrir forats i que fins i tot ha pogut eh, entendre el joc de la selecció espanyola, joc de primer toc, que amb les seues característiques molt diferents, si sí ha entès, per exemple, a Duriz, i que, lògicament, sí hauria entès si li haguem donat l'oportunitat per a qualsevol si Vicente del Bosque hauria tingut eh, la personalitat suficient com per a no deixar-se influenciar i dur al futbolista de la selecció espanyola. Ja s'ha sentit alguna veu que avui qüestionava si no era cosa de que a lo millor és, eh, en esta llista falta algun davanter entre més. Cadascú té els seus preferits. Però la realitat <clears throat> és que, eh, com per alguna d'aquelles o se constipe a Duriz o se constipe Morata, Espanya se queda amb un sols davanter per a tota la competició i sobretot si en el dia d'avui Gerard Piqué no arriba a tindre l'encert millor dit si en el dia d'avui Andrés Iniesta Don Andrés Iniesta no arriba a entendre que hi havia un moment en el partit en el qual hi havia que sobar menys la pilota i buscar més definitivament l'àrea del conjunt de Txèquia i no arriba a veure de manera magistral perquè té un guant en el peu l'arribada de Gerard Piqué Espanya probablement haguera acabat el primer partit amb un, amb un empat i haguera anat més exigida al segon partit amb estos tres punts en esta Eurocopa, que és el torneig de la galleta, probablement Espanya se classificarà segur per a la segona fase, com a primera, com a segona, com a tercera. Això determinarà en el partit del divendres contra Turquia, i el del dimecres de la setmana vinent davant Croàcia. Mentretant, mentretant, el millor que se pot dir és que sense fer un bon partit, amb alguns defectes que jo crec que continuen, el que passa és que a voltes guanyes un partit i sembla que se tapa tot, però amb alguns defectes jo crec que Espanya no ha millorat les prestacions després del no del fracàs de Brasil, tan mal no està, però si en aquesta fase de classificació en la qual eh, s'han observat molts titubejos, pues no sembla que Espanya hagi millorat al respecte del que venia eh, experimentat experimentant en la fase de classificació. Només me quede amb una reflexió del bosc que ha admès que Espanya té problemes per al gol. Està bé que ho admitisca selecció nacional, però també hi hauria que recordar-li que el tio que més gols ha fet en la selecció espanyola, en la fase de classificació, se l'ha deixat en casa. No sembla, encara que sembla tindre clar el problema, no, no sembla que tinga massa clara la solució. 11 de la nit i 38 minuts, és moment de repassar l'actualitat en el dia d'avui, que com sempre arranca en l'àlbum nostre que conté 5 fotos. Per arrancar 20.000, el València informa que 20.000 abonats ja han renovat el seu abonament per a la temporada vinent en el primer tram per a poder realitzar esta situació. André via lliure cap a Anglaterra. La Juve cau de l'equació després d'haver anunciat l'adquisició del migcampista de la Roma, Pjanic. En la pugna per Andrés Gómez agafa la pole el Manchester United. Alves amb més vacances. El porter del València tindrà més dies ja que la participació de Brasil en la Copa Amèrica ha sigut un fracàs i ja estan eliminats oficial en breu. En les pròximes hores el Llevant pot fer oficial l'arribada de Juan Ramon López Muñiz com a nou tècnic de l'equip Granota. Piqué salva Espanya. En un partit dominat per la selecció amb poc ser rematador, la clarividència d'Iniesta i la cabotada del central català li donen els tres primers tres punts a la selecció en l'Euro 2016. Vicente del Bosque ha elogiat la templança del seu equip. Han tenido madurez para aguantar el partido hasta el final. De... Eh, muchas veces el descontrol no trae buenas consecuencias y, y, a mí me gusta pues, que hasta el final estemos ordenados y de la mejor manera posible. Ha sido una acción bonita de Andrés y el remate de, de Piqué inapelable. Claro. 11 de la nit i 39 minuts, vos recordem en el eh, WhatsApp, perdó, el dia d'avui, 627 98 0336, 627 98 0336, la pregunta que vos fem és Heu tirat avui de menys a Paco Alcácer, una pausa per a la publi, i en tornar a obrim, com sempre, és dilluns, toca WhatsApp, toca sentir les vostres respostes. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada para ver un concierto. Entrada sin entrada no vas al fútbol. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 11 de la nit i 41 minuts, ja sabeu que els dilluns este programa, este espai, sempre té un espai per a... Vaga la redundància. Sempre té una secció <laughs> basada en la vostra opinió, en el vostre parer, en les, eh, la vostra manera, el vostre punt de vista. Avui vos estem preguntant, habitualment sempre preguntem per el València. Avui no deixem de preguntar per el València, però també per la selecció espanyola que ha debutat en l'Euro 2016, eh, guanyant-li Txèquia 1-0 amb problemes de cara al gol. Per això la pregunta que vos fem esta nit és heu tirat de avui a Paco Alcácer 627980336 i això és la pregunta i aquestes les respostes. Whatsappeame Whatsappeame Whatsappeame Hola, soc Causias de l'Alcúdia i volia parlar de la injustícia que suposa que no vaig al Càcer a la selecció. Mm, no va perquè el seu equip està mal. Mentira. Cesc i Pedro, el seu equip tampoc està molt bé i han, i han anat. No va perquè no ha tingut continuïtat. Una altra mentira. Morata i Bartra, que n'han tingut menys encara. Eh, no va perquè no acopla al xoc de la selecció. Mentira encara més gran. Ha jugat 11 rateig i ha marcat 7 gols, un d'ells anul·lat En realidad no va porque el seleccionador tiene una manca muy grande de está i està per la prensa de Madrid. Gracias. Hola, soy Iván y os escucho desde Paterna. Yo, mira, sinceramente a Paco Alcácer en el partido de la selección no lo he echado de menos porque una vez que ha comenzado el torneo ya no me fijo en los que han, en los que van y en los que no van. Hay que apoyar a España, esté quien esté y punto. ¿Que Paco Alcácer tenía que haber ido? Bueno, es cuestión de gusto. Yo, sinceramente, yo para mí no tenía que haber ido. Me da igual que Morata haya metido más goles, que haya, metido Alcácer más goles que Morata. Yo, a mí me ponen, me dice la Juventus ahora mismo, mira, te cambio a Morata por Alcácer y vamos. Y firmo con sangre si hace falta. No, la verdad que no lo he echado de menos. Bueno, un saludo a todos, a Salva, a Manolo y, un, fuerte abrazo a mi amigo Luis de Lidia. Hola, soy Luis desde Liria y vos escolto todo es Snitch. Pues mira, yo a Paco Alcácer el tiré menos porque es un jugador, un delantero que me pareix espectacular Y yo creo que en España le donen más balons que en el Valencia. Y ahí tendremos oportunidades. oportunitats perquè Alcácer sempre està ahí preparat per marcar un gol Y el tiré de menos, Pero bueno, está Morata y ja que apoyar a España, estiga que estiga. Bueno, eso es la mi opinión. Un saludo a Salva y Manolo, un fuerte abrazo a Ivan i amunt Valencia. Hola, buenas Manolo, buenas Salva Javier desde Murcia. Bueno, a la pregunta de esta noche, pues, hombre, viendo el partido de la selección, lo que sí que se ha quedado claro es que a España le falta gol. Y en este caso, lógicamente, los goles los hacen los delanteros. Y un delantero estilo Paco, delantero centro de un solo toque, yo creo que a España le vendría bien, que es lo que se ha visto, que no ha habido un delantero de un solo toque. Tocaban mucho dentro del área, pero nadie era capaz de tirar a gol y, ese es el defecto de España. Pero bueno, eso es una decisión del seleccionador que ha preferido llevar a sus amigos Pedro, Ses y, toda la banda antes que un delantero. Y este delantero podría ser Paco. Solo tiene dos delanteros España. Se ha notado mucho que a ha entrado al campo y ha mejorado. Pero quizás estaría bien que se hubiese llevado otro más para suplir esa falta de gol. Y creo que Paco es el ideal porque es un delantero cazagoles, que es lo que necesita España. de un toque, y de hecho era el máximo goleador de la fase previa, algo inconcebible. Pero bueno, juegan en el Valencia, no en otros equipos. Venga, buena nieta Mont Naturalmente, que me que a faltar a Paco Alcácer. Esta selección tiene un problema en el gol Y yo creo que Paco Alcácer a mí no lo solucionaría del top Pero yo creo que es mejor que Morata Y millor que Durit Un pofer Buenas, em dic A mi ya me em ponéis Manolo, no sé, y soy de Valencia, como no, de Sàtiva, gran ciudad, y mon pare ja està fart de mí, porque es que diu que ser un pesad, que ya pasad, que no se puede hacer res per lo del Vale, no se puede fer res, però és que, madre mía, és que estaba partint el cul. y es que, como no anem a echar de menos el càcer, l'únic? És que si es el càcer, al menos que posa fábrica de fase 9. Que fábrica es un jugón. Pero es que Morata, y Morata ni a Duriz. Si es que penos, penos lo de Morata y a Duriz. Paquito titular, Paquito selección, Paquito vuelve ya. Claro, echa de menos peso después Després continuarem parlant de la selección española. 6 2 Si es La pregunta si heu tirat de mans avui a Paco Alcácer, ara <clears throat> li preguntaré a el capità Hispània, que és Alba Folgado, que és el gran defensor de la selecció espanyola, quan arribi el moment de la Eurora, quan parlem amb Pau Oliva. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. El jabato, Manolo. <laughs> El jabato, un clàssic. Un clàssic. Però hem de parlar... Arturo no sap lo que és el jabato. El jabato. És que no, Arturo és molt jove, tio. Arturo és molt jove. Ja. <laughs> T'ho vaig dir una cosa. Ja no és tant que Arturo siga jove com que tu i jo sí, ja tenim no, una edat. Algo viejunos, és <laughs> Les coses són així. Sí, senyor, Manolo. Santiago i Cierra Espanya. Sí, senyor. Escolta... El Capitán Trono, dime. Hem de començar parlant primer del València Club de Futbol, alguns aspectes del València sí. Club de Futbol, anem a anar eh, comentant. Unes declaracions mm -hmm. que no estan gravades, vull dir, és una conversa informal entre Gustavo Gómez, jugador pretes pel València, i periodistes en Paraguai. <clears throat> Sí, efectivament, Manolo. Eh, recordem que Paraguai va caure eliminar el passat cap de setmana de la Copa Amèrica i que, per tant, el futbolista ja pot centrar-se total, 100% i absolutament, en el seu futur. Demà, Manolo, en principi, pròximes hores, s'ha d'haver una reunió entre Gustavo Gómez i els seus representants per a decidir on va jugar el futbolista la pròxima temporada. Té diverses opcions en Amèrica, també en Europa, Manolo, però abans vol tancar el seu futur amb els dirigents de l'ANUS i tractar de tancar la seva marxa. Recordem que el València estava darrere d'aquest futbolista, que en Argentina Boca també, encara que bueno, pues Boca ja descarta el, el futbolista perquè sap que en Europa li ofereixen més eh, diners i sí que hi ha unes eh, declaracions del futbolista, només eh, torna al seu país després de l'eliminació de Paraguai en la Copa Amèrica, on el futbolista va assenyalar, va dir demà, eh, parlant de dimarts, diu me voy a reunir con mi representante para decidir lo mejor. Tengo que reunir, tengo que hablarme con el presidente y mi representante para ver el tema de mi futuro. Són declaracions segons la premsa de Paraguay que ha fet avui mateix el futbolista mm. parlant de, de demà i que demà el dirigent de l'ANUS pues, eh, arreglarà o tractarà d'arreglar el seu futur. Dirigents de l'ANUS i també amb els seus representants. Hem pogut parlar amb companys de la premsa paraguayana eh, per a que ens confirmen en aquestes declaracions, perquè evidentment no eh, existís cap registre, cap gravació de les mateixes, i sí ens han confirmat que va ser una conversa informada a la baixada de l'avió que conduïa la selecció paraguayana que ha fracassat en la Copa Amèrica que ja està de tornada cap a casa, i també els hem preguntat, hem aprofitat els hem preguntat, bueno, què tal si està sonant molt per allí en nom del València. Des de Paraguai ens diuen que el que més ha sonat en la concentració de la selecció paraguayana, els dos clubs que més sonen com a possible destinació de Gustavo Gómez són el València i el Besiktas, club que segons, segons publica avui els companys de plaça deportiva mostra interès per a Derlan Santos. Això voldria significar que Besiktas no arribaria a aquests 7 quilos que sembla vol l'anús per el jugador i vindria per a Derlan Santos, que sap que el València no compta amb ell per intentar fer-se amb el brasiler per una, un preu menor, significaria que no té el cas per anar a Gustavo Gómez. Al final, Manolo, eh, quan un club busca un central, si te fixes, pues són els mateixos centrals dels que es parla en el, en el mercat i que es vinculen a qualsevol, a qualsevol club. El que està clar és que hi ha una sèrie de, de centrals que estan en el mercat, que poden abandonar els seus clubs en el pròxim, en aquest estiu, en els pròxims mesos, en les pròximes eh, setmanes, i a partir d'ahir tots sonen per a qualsevol club que busque un, un central. La Berran Santos està en el mercat, hi ha clubs que poden veure-lo com un central interessant, perquè és un central que té la marca València, clubs d'entitat menor, com el eh, Besitcas i a partir d'ahir pues, hi ha un central prometedor eh, en Sud-amèrica, com és Esteve Lanús, el paraguaià Gustavo Gómez, pues, a partir d'ahir, Manolo, qualsevol club europeu que busca un central se li col·loca automàticament a Gustavo Gómez, encara que és cert que el València està darrere del, del jugador. Però bueno, ahir estava tot molt clar. Eh, Còstic, mm, Diabarà... Uh mhm. -huh Gustavo Gómez, avui la cosa ja no, ja no pareix tan clara. Avui també la veritat és que la majoria de l'atenció ha estat parada en el que fa la selecció mm. espanyola, encara que hem pogut eh, eh, continuar mirant sí, però en, Ser en Sèrbia no estan pendents de la selecció espanyola. No, en Sèrbia no. I ahir deien que, bueno, que era cosa ja de... De que esta setmana venien. De que, de que, de que se feia. Esta setmana acaba de començar, Exacte, sí, dilluns. No, té raó, té raó. Eh, <coughs> més, demà males les 9 pendents de la Euro. En la Euro demà Portugal-Islàndia, i en Portugal hi haurà que veure si és titular André Gómez. Avui s'ha produït una notícia que té relació directa amb el futur d'André Gómez. I és que la Juve ha anunciat la contractació de Pjanic. Miralem Pjanic. Miralem Pjanic, el jugador de la Roma. D'esta manera, en la pole, i diria pràcticament únic eh, equip <clears throat> que va a per André Gómez es el Manchester United, Salva. Sí, efectivamente, Manolo, ya se va a parlar en, en les últimes hores, al llarg del cap de setmana en, en Itàlia, ja donaven pues, pràcticament per tancada la incorporació de, de Pjanic cap a la Juve, i que efectivament si la Juve se reforçava en Pjanic ja no anava a buscar un futbolista mm, de tall similar, encara que no són massa, massa apareguts, però bueno, poden actuar en la mateixa demarcació, eh, i que per tant descartava André Gómez. Avui Manolo pues, ja ha passat la revisió mèdica Pianich, ja ha signat eh, contracte amb la, amb la Juve i efectivament això ja tanca la porta definitiva de la Juve que no tenia diners per a cometre la contractació d'André, però bueno, el mercat italià ja es tanca per, a, per André i es queda oberta la porta del United amb eh, Mourinho per André Gómez, que efectivament demà pues, eh, té pinta de que va ser titular en la selecció de, de Portugal. Eh, amb tot això, també passant per l'euro, ens va comentar ahir el mateix Salva Folgado, ja a nit en la tertúlia, que va ser marcar Mustafi i començar a eixir interessos d'equips italians per tot arreu. Sí, centrals, que busca, la Roma busca un central, el Nàpols busca un central, i a partir d'ahí... Pues, Milà també diuen que busca un central. Milà també, ahir ja en Manolo Milà, Nàpols i, i Roma busquen un central i automàticament s'havien fixat en Mustafi, que ell va marcar amb, amb Alemanya, i aquestes coses, Manolo, pues, li donen cert eh, catxe al central del, del València. En Itàlia, Manolo, se parlava de 15 quilos, no se parla de, de mers, oferta que, efectivament, el València, eh, sempre que estiga disposat a vendre a, a Mustafi, pues, necessitaria que se augmentara, no? El València, si ven Mustafi, necessitaria una oferta una quantitat eh, superior als 15 milions dels que es parla en, en Itàlia. Pues sí, per 15 quilos no cal ni que pregunten. No, el València, lògicament, no pot contemplar el desfese d'un central de la projecció de Mustafi per eh, ixos eh, diners. Eh, com dèiem, eh, també eh, continuem perdent del Bologna. No s'ha manejat de res. Ah, això sí, diuen que la Roma pot apretar més perquè Pjanic ja és jugador de la Juve, vos ho hem comentat abans, però també en una altra circumstància. I és que des d'Anglaterra apunten que Nainggolan té peu i mig en el Chelsea. És a dir, la Roma comença a quedar-se sense set trecampistes i, per tant, un dels, un dels quals podria fixar-se en ells seria este Diawara Amadou Diawara que va seguint el València el futbol, però, evidentment, la Roma comença a tindre una manca de centrecampistes. Sí, ha, una... fet, ha fet caixa en, en la venda de, de Pjanic, també. Caixa en Pjanic, mm. correcte. Mm. Pot fer-la amb Nainggolan, i, per tant, davant la mancança dels entrecampistes i les arques plenes de pasta de lo que va deixar-se la Juve i de lo que puga deixar-se en un futur el Chelsea pot acometre el fitxatge o l'oferta per este futbolista. Un dels que va tindre vacances abans de, del que ell segurament esperava és Diego Alves, Salva, perquè eh, ahir la selecció brasilera va quedar apeada de la Copa Amèrica, se'n torna cap a casa de fet, ja en Brasil sona que Dunga va anar per l'aire i això fa que més o menys el que havia projectat, que potser serien 10-15 dies més en Copa Amèrica el porter de la selecció brasilera i del València del futbol, pues, ara ja pot gaudir de descans. Sí, sí, li acaba també la, la Copa Amèrica a, a Alves Manolo, que, tam, que no era titular en la selecció del, mm. del Brasil, i és altre futbolista, Manolo, que ja pues, se pot centrar-se en el seu futur per a la pròxima temporada. Un dels porters, com ja contarem així en el seu dia, Manolo, un dels jugadors, millor dit, amb el que el València volia eh, fer caixa aquest estiu per a tractar d'evitar l'eixida d'altres eh, jugadors com, com, com André Gómez o, o Cancelo. Estava en la, en la pole per a vendre'l, tampoc té ell, l'escollit per tampoc Suso en la, ell en la massa porteria. pressa per manejar-se. No, no, no, eh? no, però bueno, ja contarem així en el seu dia, Manolo, informació que després també han donat molts companys, uh mhm. -huh. que eh, dels porters, el que Suso considerava mm, que podia obtindre més diners era, era, era Alves i que efectivament el València tenia que estar sotmès a les lleis del, del mercat, però si el València podia triar, pues eh, triava la venda de Alves i quedar-se amb Jaume, de qui ja parlàvem en el seu dia, que el València pues, eh, anava a oferir una renovació eh, contractual i quedar-se també amb Matt Ryan. Però com acabes de comentar, la Copa Amèrica ha acabat per al Brasil i altre futbolista que ha de conèixer en breu què va passar amb ell pues és, eh, Diego Alves. Moltes incògnites encara en el, en el Valencia, Obertes, Alves, Vandré, eh, Aderlan Santos, Abdenur, Piatti, Barragán, Enzo, un fum de futbolistes, Manol, que encara no saben què va ser d'ells per a la pròxima temporada. Lògicament, alguna cosa més de l'aspecte de fitatges? Pues no, que costic, Manolo... Sí. Avui el que es deia a Sèrbia és que són 15 i que el València no arriba als 15 i que a partir d'ahir pues, probablement pugui entrometre's algun altre, algun altre club, sempre que no putxe, que no ho descarten allà, el València la seva oferta inicial per, per Costitx. Perfecte. I a més a més de tot això, hem de parlar de eh, la renovació d'abonaments. El divendres que era dia 11 sabíeu que acabava el primer termini que era per a aquells que vulgueren eh, o que donaven el ok a continuar eh, domiciliant el abonament en pagament fraccionat per banc. El València ens informa que d'aquest tram, d'aquest primer tram d'abonats, són un total de 20.000 els que han passat o els que han renovat automàticament, tampoc automàticament, tens que donar l'ok, okay, però els que han renovat l'abonament, i que això, Salva, suposa un 55% més de gent que l'any passat a aquestes alçades de temporada. Per tant, és una bona dada. Sí, ja contàrem eh, la semana passada en aquella roda de prensa que va oferir de eh, Draper que, bueno, que, que el, el cap del departament de màrqueting del València estava satisfet pel, per les xifres que eren superiors a les de la temporada passada. El València avui també ha oferit més informació al, al voltant dels eh, abonaments i, per tant, Manolo, l'increment, segons el club, és d'un 55% uh -huh. respecte a l'any passat per aquestes eh, dates. Jo l'altre dia parlava amb un amic uh mhm. -huh. que anava a renovar el seu abonament, uh mhm. -huh. però per a ell, Manolo, no hi ha cap tipus de, de rebaixa. Li costa el mateix... Eh, l'abonament d'esta temporada que el de la passada temporada i en el de la passada temporada pues, eh, també fent-ho per pagament bancari y costa el mateix bueno, pues... passa que el València Manolo eh, hi han determinades zones de l'estadi uh mhm. -huh. que tenen un descompte hi ha altres que no tenen descompte i hi ha altres que són més econòmiques però no hi ha un descompte no ha... quines són les més transitades i les més No hi ha un descompte eh, per a tots els seients uh mhm. -huh. de, de la graderia de Mestalla, no, no, això no és cert. Bueno, 11 i 58, tanquem eh, en este cas eh, el, la part del València Club de Futbol i anem a veure la del Llevant Unió Esportiva que està a l'espera tan sols de fer ja públic i oficial la contractació de Juan Ramon López Muñiz com a entrenador ja s'han superat eh, el pitjor que era les turbulències perquè s'havia entromès del Rayo Vallecano i ara ja està clar que és López Muñiz i a partir d'allà a treballar ja en el moment en què el Llevant faig oficial, Salva. Bueno, este matí algun mitjà de comunicació nacional encara eh, dubtava i encara parlava del, de la probabilitat de la intromissió del Rayo Vallecano, però bueno, hi ha molta tranquil·litat al, al voltant d'aquest assumpte en el Llevant Unió Esportiva. Perfecte, 11.59, com cada nit des de que va arrencar, ja és moment de parlar de l'euro. de seguida connectem amb eh, Pablo Leiva per a que es faci el resum, eh, però abans, lògicament, de parlar de la victòria 1-0 d'Espanya, el gol de Gerard Piqué en el tram final del partit contra Txèquia, un gol que ha vingut, eh, segons Vicente del Bosque Salvà, per l'ordre que ha tingut la seva selecció, que no s'ha descomposat tot i el pas dels minuts. Sí, a parlar de, de maduresa, parla de tranquil·litat, i ha parlat eh, Manolo pues, de no perdre mai aquesta paciència per a tractar de eh, aconseguir el gol o buscarla o trobar la portería contraria que a la fin ha trobat y que le dará la primera victoria en la Eurocopa. Han tenido madurez para aguantar el partido hasta el final. De, muchas veces el descontrol no trae buenas consecuencias y, a mí me gusta pues, que hasta el final estemos ordenados y de la mejor manera posible. Ha sido una acción bonita de Andrés y el remate de, de Piqué inapelable. El gol de Piqué que le ha a els tres eh, punts la primera victoria a la selección española en el primer partido, victoria que era muy necesaria para a en tranquilidad y para continuar eh, pues, eh, a el campeonato de España. Sí, es bueno. Yo creo que hemos llevado prácticamente la iniciativa todo el partido, que no es fácil. Ellos tenían sus recursos, son, son jugadores que buscaban continuamente el delantero centro, eso nos incomodaba bastante y y han hecho bueno, pues un buen partido también. Del Bosque, analizando el partido de seus futbolistas... eh, que ha guanyat amb la seva cabotada ...después de la de Iniesta... Gerard Piqué, que de esta forma del seu gol. Y mucho menos, eh, creo que hemos atacado con mucho orden, intentando hacer el campo lo más grande posible, a pesar de que ellos estaban muy cerrados, y a partir de ahí, pues bueno, hemos generado ocasiones hasta que llegó el gol. Pues hemos contado del Bosque, Marolo Manolo ya Piqué, en la primera victòria de la selecció espanyola davant Txèquia, 1-0 en la primera jornada. Tu, que és el capità Hispània, que t'ha paregut la selecció? pues a mi m'agrada, Manolo, no he vist de moment cap altra selecció millor que la, que l'espanyola, encara que és cert que he vist detalls eh, en l'últim partit de la jornada d'Itàlia i també de Bèlgica, que a mi personalment m'han agradat. Perfecte. Anem a parar amb Pablo Leiva, a veure com ha vist la selecció i la resta de seleccions, que avui han, ha, eh, ha sigut també jornada de tres partits. Leiva, què tal? Bona nit. ¿Qué tal? de la República Irlanda, eh? Sí, sí, sí, sí, que han aún contra Suecia. Abans, te ha parecido España? Pues estoy, estoy un poco en salva. Creo que es de las selecciones eh, que ha podido dejar mejor imagen, pero sí que es cierto que yo no soy tan eufórico porque, porque hablábamos estos días de qué selección dependía más de un jugador. Todo el mundo decía eh, Gales con Gareth Bale o, o Polonia con Lewandowski. Yo creo que, aunque la comparación parezca una barbaridad, podemos estar hablando de que España depende tanto o más eh, de Andrés Iniesta, porque hmm. solo Andrés Iniesta es el que pone la magia, es el que hace que España juegue y cuando él lo hace tiene un socio que es David Silva. Pero sí que es cierto que, Andrés Iniesta es el que eh, acoge todo el fútbol y todo lo que pasa por él tiene mucho más sentido. Hoy lo ha vuelto a demostrar, de él nace el gol que luego remata a Piqué, pero antes de ese gol ha dado una exhibición de juego eh, se ha llevado el Man of the Match, pero es que ha sido una auténtica barbaridad y si Iniesta sigue a este nivel, España sí que puede optar al título. Si Iniesta lo baja, yo lo veo muy complicado. Bueno, a mes a mes en el día de hoy, eh, Eire 1, Suecia 1. avanzaba Eire y finalmente Suecia, con una sentada de Ibrahimovic, ha conseguido eh, empate. Yo creo que sido un mes justo, a lo mejor porque también eh, me tira molt Irlanda, que era pogut guanyar la selección de Martin O'Neill. Sí, el, seleccionador irlandés Martin O'Neill en, la rueda de prensa ha dicho que, que no se van contentos porque la verdad que merecía la victoria y ha sido así. Todo el mundo antes de, este partido daba un poco más favorita a Suecia, Ayer os comentaba que a mí las sensaciones que me ofreció en la fase de grupo, la fase de clasificación, la República de Irlanda me parecía una selección a la que era muy difícil meterle mano a, a esa defensa Hoy además ha imprimido una velocidad típica de la Premier League, que su entrenador ha entrenado mucho allí. Y, la verdad que, que han ha hecho un partido muy, muy bueno, Hendrik también. Les ha faltado algo más de participación mm, a Jonathan Walters o a Shane Long, pero la verdad que, esta selección incluso le puede meter en algún aprieto a Bélgica, a Italia lo veo mucho más complicado y sí que es cierto que, la victoria habría sido lo, justo en este caso para la República de Irlanda. Y esta en el partido del Snow, Italia 2, Bélgica 0. amb els gols de Jaquerini i de el eh, jugador Graziano Pelé, el segon per a mi un bon gol per com finalitza, per com acaba la, la jugada. En Bèlgica estem en lo de sempre, Pleiva. Tenen una bona generació, tenen una bona generació. Arriba a eh, Itàlia i es passa per damunt. Sí, eh, també <coughs> comentàvamos ayer que Bèlgica podia ser o una sorpresa o una decepción porque, porque ya nos tiene un poco acostumbrados a que venga como sorpresa y que, y que defraude siempre. Yo, yo creo que hoy ha tenido el empate en sus botas en la segunda parte en varias ocasiones, especialmente una de Lukaku y, un remate que, que, medio se le escapa de las piernas a Fellaini, pero, pero a Bélgica estamos en las mismas. Le cuesta mucho generar fútbol y, aunque sí que este toque ha ahogado un poco a Italia en la segunda parte, eh, Italia tiene algo que no tiene, que no tiene Bélgica y es un seleccionador que entiende perfectamente los jugadores que tiene y los hace jugar. Antonio Conte para mí es de los mejores entrenadores de Europa lo demostró creando la Juventus que luego se aprovechó Allegri de, ella y hoy con muchas bajas como tenía esta selección, Marquisio, Berrati y, un Mota que no estaba al máximo, eh, ha, jugado a lo que sabe, a lo que nos tenía acostumbrados la Italia antes de, un poco de la generación Pirlo y, yo veo que Italia va a ser un hueso duro de roer en esta Eurocopa. Bélgica estamos en las mismas. Esperemos que Vilmot se dé cuenta que tiene que jugar otra cosa para, para hacer que esta selección funcione. Escolta una cosa, ¿no te parece espectacular lo de Gianluigi Buffon? Cada any <laughs> está millor, cada any se col·loca millor, evidentment no pot tenir els reflexes de fa 7 o 8 anys, però la seva col·locació, la seva presència eh, en l'àrea eh, imposa moltíssim, quasi tant o més que és la dels centrals d'Itàlia. Sí, és es que tenen esos tres centrales de, de la Juventus i tenen al portero Buffon, como hablabas. Él mismo reconocía que en esta temporada ha aprendido mucho. Y, eh, parece una barbaridad decir que un portero de su edad siga aprendiendo como lo está haciendo, pero sí que es cierto que tiene un pozo y, un liderazgo. Y, además, eh, en el juego aéreo ha mejorado, que hace años Sufía eh, sufría en, ese aspecto, a pesar de ser un portero alto, tenía algún fallo. le vemos que, cada año está mejor, cada año se siente más joven, que parece imposible, e incluso los reflejos hoy ha tenido un par de paradas que demuestra ser pues probablemente eh, con De Gea y con Neuer eh, los mejores porteros del torneo. Perfecte. I per a demà, demà és jornada només amb dos partits, el de les 6 i el de les 9. A les 6, el partit de Sissi, Àustria-Hongria, i a les 9, el Portugal... Què passa, Folgador? El partit de Sissi. <laughs> ja, ja t'he dit que jo tinc una edat, eh? Això està molt bé. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Eh, <laughs> Àustria-Hongria, eh, què podem esperar? Dos equips dels quals conec molt poquet. Pablo, il·lustra'ns una miqueta de l'Àustria-Hongria. Van empatar. Pues eh, yo veo a Austria favorita, no estoy, no estoy con salva. Yo creo que, Austria ganará el partido. No creo que lo haga fácil, pero, pero Austria tiene buenos jugadores. Eh, sobre todo el que todos conocemos es, David Alaba. Pero, pero luego creo que, puede eh, generar sobre todo mucho fútbol en el centro del campo que creo que, la selección de, de, Hungría no lo tiene. En Hungría hay que fijarse sobre todo en un jugador, en el jugador del Bursaspor, en Trutzak, es un futbolista eh, que puede jugar en ambas bandas, tiene un golpeo exterior fantástico y, puede ser uno de los futbolistas pues que para el aficionado desconocido eh, pues le llame más la atención porque es un futbolista de mucha calidad y mucha técnica. ¿Y del Portugal-Islandia, banda de estar pendientes de André Gómez, qué ves? Pues eh, en, Portugal... El la va hecho. Sí, la, duda es que siendo tan favorita Portugal, si no consigue abrir el marcador pronto, le pueden entrar los nervios es muy, muy favorita Portugal. Eh, en el centro del campo yo me, fijaría evidentemente en João Mario, creo que después de la temporada que ha hecho es el futbolista más interesante eh, en este centro del campo de Portugal. Y André Gómez, en principio, será, será titular, veremos mañana, pero André Gómez podría jugar justo en un 4-1-3-2, una especie de, de, 4-1-3-2 con Dani Cristiano Ronaldo arriba, eh, pues André Gómez sería el hombre de la media punta con un poco Danilo, Joe Moutinho y Joe Mario detrás un pelín de André Gómez. ¿Alguna cosa ves que se te quede perder, Pablo? Pues no, que, la verdad que, esta Eurocopa hoy me ha dejado mejor sabor de boca que las jornadas que llevamos hasta ahora y, eso queremos, que, se vaya animando y que veamos mejores partidos cada día. Gracias, Pablo. Y 12 de la nit i 10 minuto tanquem ya la parte informativa. Folgado, fin de Vas a, vas a, quin vas a El decisivo o el de la Baetxo? El de la <laughs> que no, Que no el de la Baixó, sí, sí. 12 de la nit i 9 minuts. Fem una, una el camí per a tancar la primera part informativa i entrem en el debat, en la tertúlia i en l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. que és molt perspicaç. Carlos Bosch, bona nit. Sí, bona nit. Com estàs? Però no m'haixi mal. Bona nit. Ahí ja, ja se va costar. Bona nit. Bona ara nit. Sí, ara sí. Ara sí que se va costar. era molt de Paco Roig, tio. De Paco, el gran Paco Roig, sí senyor. Com estàs? Chista muerte. Molt bé. Sí? Molt bé. Fantàstic. No me queixe. <laughs> He tingut festa dissabte i diumenge, estic ah, com pues una estàs, rosa. Estàs com una rosa. Estàs... Ja puc fer 300 hores seguides, a estrenar, cap problema. A estrenar com una raqueta. Ens acompanya també el col·laborador de Official Press, Dani Hermosilla. Dani, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Com estàs? Ah, pues jo molt bé. Paco Roig és rochista sí. perquè, perquè Paco Roig al seu poble ahir va fer alguna cosa, eh? El meu poble Paco Roig tirava molt. Sí? Molt. Sí? sí, home. Ja, ja, ja, Ja. Tenen en, en compte que el carn i carroig estava al meu poble sí, claro. Mm. i el primer Mercadona se monta al meu poble Exacto. Ah, pues ahí i el, el primer Mercadona se decideix el nom en el bar de mon pare i ma mare Ah, pues ahí n'hi ha. podria contar eh, moltes històries. Eh, eh. Cosa. Sí. Dani, te dubte que eh, no va ser, lògicament, al 100%, però si para a parlar de la selecció, és actualitat, tenim que parlar d'ella. Sí. Eh, eh Carlos y Viseño siempre no van a tirar a presentar a La selección me toca las bolas. Eh, eh, está así, está así, Compañero de eh, Levante Televisión. ¿Y a tú? ¿Y a tú? Compañero de Levante Televisión, yo intentaré Tocar, tocar, <laughs> es un moderador. a todos. Exacto, este el debate a cuatro, ¿eh? Correcto, el debate a cuatro. sí, el, el, ya famoso eh, eh, inventor del <laughs> hashtag La selección me toca las bolas, sí. y director de El Murciélago en televisión, Vicente Sempere. Hola, Sempere, buena Manolo. frase. La selección me toca las bolas. ¿Qué ha eh, en Twitter Y no, ¡Qué envidia, ¿eh? Porque yo, yo volguera a <laughs> ver eh, la ¿eh? Te la regale, Carlos, no, te la regale. una cosa, Ixa frase és copyright Vicent Sempere. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. Que no venga no, la pedrerola... Que només s'utilitza quan, no quan no va ningú del València. Que no, no, però... Algo del València ja no li toca. Que no venga la pedrerola ara diguent que... Eh, <laughs> no, però no, no, té, vigència, no. no. Eh, té vigència contínua, Dani. O sigui, cada, sí. cada dos, dos per anys, tres, no? cada dos per tres a mi la selecció me, me, me toca les boles. De ja, ja, ja, ja, sí, jo reconec. No, és de veres, nano. I avui, per exemple, ha sigut un dia, Te dic una cosa, te dic una cosa. És millor passar a la història <laughs> per esta toca de boles que, que fa Sempere que per la de Joaquim Lou. <laughs> bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Deixa, sí, deixa sí, parlarem, eh? De sí, fet, sí. de fet s'està sí. posant ja de moda la base eres més gorrino que Joaquim Nou, <laughs> perquè, vull dir, Willan, Willan enganxa rascant-se el cul, ja, ja lo d'esto, home, ja, ja es traspassa... Yo, que, era, que, era, que, era el que se me Que, ojo, que el que estiga lliure de pecat, que el que estiga lliure de pecat, que tira la primera pedra, Pero no daban de 80.000 personas i en 60 càmeres per Exacto La noticia en la página web de Super Está Ha funcionat, com, com, vamos. Com dic jo, tot el dia picant pedra. Claro. Sí, no? Serà, serà la més del día, seguro No, hombre. Todo el día el picant pedra. Bum, bum. sensacional. Com quan vas a una discoteca que estàs picant pedra hasta las 4 del matí i no queda ninguna, <laughs> pues així na. Picant pedra. Quan parlaves tu, espera, que jo, que això no ho va fer mai, eh? No, no, no. Escolta, la pitjor part Es és, la segunda parte de, de del vídeo. No, no, no, no, no quan fa la prospecció, no quan fa no, la no prospecció, guste, Manolo, no si, te guste. sinó es que quan tasta el quan, resultat. Quan la cata. Quan, la cata. quan tasta el resultat. I este més a Manolo li agrada. No, no, no. No, no, no, no no, no, no, no estic dient... No no, no, no, no, que no, No, no, no. Comentar-los, comentar-los. Estic, estic, estic simplement eh, donant, jo crec que, eixida a una evidència que és a veure, una no de les imatges... No se pot esperar menys d'un gran seguidor de Gran Hermano de com tu, tio, no se pot esperar. ja, ah, ja, no, ja no. no, no que al seleccionador eh? <laughs> alemán li fa olor de furigol? No, no, que el tio... No, a veure... No, a veure què diu ese Bueno, anem a veure, que, que no li va fer... Lo que diu ese vídeo... Tu no te fa olor! Seria el primer, no? no? I a tots. Això, ah. Lo que diu ese vídeo és que no content amb la prospecció, després la cata. La olora! <laughs> Sí, sí, sí. sí. Home, la cata. és <laughs> el perfum. Nasa, nasalment, olora, nasalment. Home, ja lo han dit que seria molt... Incluneu com una pelusa, que se li queda ahí, ¿no? I fa, i fa aixina con bola. Fa la, <laughs> esa pelusa.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 Yo describo el agua, ¿no? Yo estoy describiendo el agua. Me pasa per farol. <laughs> Escolta, abans, Manolo, estava dient de Dani que ha vingut per algo de la selecció. Sí. I, i, i no t'he tallat jo. Sí, sí, sí, no sí t'explique. No sé. Ah, Dani va, ve una miqueta per fer el contrapunt, que si s'haguera <laughs> quedat la tertúlia, però Willy li dona faria Folgado. Folgado és el capitán Hispània. A mi m'han dit que estigueres molt dur a nit en, en sala Folgado. M'han dit esta vesprada. Dur? Sí, sí, molt dur, molt, <laughs> desa, molt desagradable, inclús. Vaig a dir una cosa cosa, vaig dir una cosa, Pablo, que se mereixia estigui carinyosíssim. Vella, <laughs> això. Ah, de vés, arreplega-la. <laughs> Pablo, que se mereixia... No, és que començarem, començarem a buscar-me a mi les sosquerelles. El problema és que l'atacat sóc jo que clar, quan després tu te defenses... Que no, nomenaven ja. a Emery, nomenaven ja, a Paco... Una... André Gómez, André Gómez. I, André Gómez. I a Pablo parlant, Aymar. Parlant, I a Pablo Aymar. Parlant, de boles, avui una, una notícia del reconeixement de Blatter de que n'hi ha boles calentes en el, bah, en el tema me, dels sortejos. Me, me pareix gravíssim. Gravíssim. Bueno, jo tinc me un amic que ho defensa des de fa 20 anys. Ja li he enviat el, ja li he enviat el tuit perquè... Quan s'entén Pepito de Musero... <laughs> Te vaig dir una cosa, a lo, greu, a lo millor, greu. a lo millor, això no que està mirant tastant ahir Joaquim Love, si les voles tan calentes o no. <laughs> Jo crec que les, les tenia a muntó de calentes. No, no, no, no mireu-lo, mireu-lo perquè... No, no, la, perquè no, no, la pàgina web de Super pareix... ho poden llegir ja, n'hi ha una entrevista... Me molt greu, Carlos, això. Una entrevista al diari de la Nació sí. de, eh, de Blatter i, <clears throat> i el bandido diu que Mm, donen que li lleven la Champions no, però que hi UEFA que li lleven la Champions al Madrid que ell sap que la UEFA s'ha fet en la FIFA no ell mana és, ell mana en la FIFA o ha manat en la FIFA i yeah. no en la UEFA i li tira tot el, tot tot el això de... A Platini, a l'amic. Sí, sí, sí. sí. On juga el Madrid, vamos. On juga el Madrid. sí, sí, sí, sí. Però, llavors, però és que el Real Meseta porta no sé quantes eliminatòries de Champions jugant la tornada en casa, tio. Sí, sí. I tu analises a qui ha eliminat el Real Meseta en la Champions? No, el Rosenborg és l'equip que més s'ha enfrontat al Real Madrid de la història. El, Ros el flip, el Rosenborg. Però tu saps a, a qui ha eliminat el Madrid? L'Ajax i el Rosenborg moltes vegades. És que és increïble, jo me sí, fiqué mal. Claro, o sigui, és que estadísticament... Bueno, bueno, pues, marca ets? Jo ho deixo perquè era una qüestió de boles ja, de les boles de l'ou, no, no, les boles de Sempere, les boles ah, de Mate... El tema va de boles, avui, claro. eh? Ha estat molt fiai, Dani, <laughs> Lliga les històries. Te vaig a, te vaig a dir una cosa. Ja sé com... Tu saps que Moto sempre, eh, eh, quan Arturo penja el programa, eh, fiquem un titular del programa, no? <laughs> És una qüestió de boles. qüestió de boles, avui les poso en altre sentit de dilluns. Vamos, ho tinc claríssim. Re Recomane l'article, perdó, que sí? és demà en Superdeporte i està ja penjat en la pàgina web i en, i en Twitter de, de Miki sobre <laughs> l'espanyola espanyola i diu el mal lo tenemos en casa del bosque en el suma Ale, ya, ya. <laughs> ah pues ah, sí. supérala no, Miki, Miki que es un tío que també és diplomàtic també no, no, no. és molt diplomàtic en efecte mm. en efecte pues sí yo, yo ya, té raó tio té a mi jo dic que a mi Espanya me parece que no ha evolucionat i crec que és un problema de cara perquè a veure en un torneig que passen els primers, els segons, els tercers, o te, classifi passen, o te classifiques o, los... o, o, o, o, fas, o fas una dissolució de la selecció. Bueno, los, la, la ja està, ja Hi ha sis grups, es classifiquen els dos primers i els, i els quatre, quatre millors tercers. Ja veus. O sea, tú palmes dos partidos y guañes uno y normalmente estás clasificado. El lema de esta Eurocopa tendría que ser siempre toca, siempre toca, si no un pito, una pelota. <laughs> ¿Vale? que no una bola. es que te digo una cosa, es que Salva Folgado organiza la teoría en Alaya un torneo en el que guañaba entonces, <laughs> es que para la Eurocopa. <laughs> Respete que lo de Salvorete Hombre, es, eh, es, ah, y las elecciones. Folgado, Es Ángel María Villar de Aldaya. Era un triangular. Tú palmas dos partidos y te doy una copa. es, sensacional. Pues la, pues la, la, la, la, la, la, la, la, Sí, sí. Es de però no en tots els tornejos tenen aquests detalls en els eh, xiquets. Home, per favor. És que copa pa tots, folgado, copa eh? pa tots, com l'Eurocopa. Eh, folgado molt de folgado, eh? Sí, sí. Bueno, dit això, eh, a mi me sembla que Espanya no evoluciona, que té un problema que continua volent sobar la pilota a una velocitat que ja no té futbolistes per a fer això, que s'hauria de plantejar que el, que, el, que el sistema del toc o, o, o la idea del toc està molt bé, però depèn a quina velocitat hi contra aquí, Home. perquè si no sé que se tanquen t'ho van a passar molt ara, complicat, i a més crec que Espanya té un problema en el remat si domina el que domina que Morata acabe fent un gol és una qüestió simple d'estadística per mi avui Morata no ha valat res, l'he vist torpó, falló sí, sí, sí. i no crec que siga el davanter a contrasentit per a mi ha aportat més a Duriz que a Duriz, jo crec que, que per a lo que fa la producció que ha fet avui d'ocasions Espanya no és tan ruïn encara que pot ser dalt ha mm, faltar, però no és tan roïn no ha mal Espanya però mm, més a Duriz més a Duriz que Morata més a Duriz que Morata sobretot quan tu el que vols és tindre el valor perquè jo crec que Morata és un bon jugador no anem a negar-ho, però a mi me pareix un mini Torres vull dir, a mi Morata Morata me fa por quan t'arranca quan t'arranca t'agrada el bou Después ya te que, te que aguantarte la carrera, el mama, si, si se amaga la pilota del defensa, arribar, encara no sé qué, pero si se arranca y te agarra un metro, te agarra el bau. En l'àrea és, jo... no sé si has dit tu, Manolo, Torpón i acaba enseguida. En l'àrea té un punter Torpó que avui inclús ha, estat, ha tingut imatges que pareixia, era còmic. Més que Torpón era quasi de xiste, una que ha topenat en el cap d'un no sé què. I després sí que, sí que estic molt d'acord en, eh, a millor no té tant ja per jugar tan ràpid possiblement l'únic jugador que te la torna de primeres sempre, sempre llevat de Busquets, que és un fenomen però te la torna en, en una en un lloc del camp, on no fa mal que no és, vale, que no ho fa ningú, només ho fa ell però, vale, però ni està Don Andrés és Iniesta, que és el que ho fa tot molt més fàcil. Silva és capaç de donar-te de primer, és el que, però... I és el que ha interpretat això, pausa, Carlos, clar. i és el que ha interpretat això en els minuts finals del partit, quan Espanya Volte claro. s'empenyava en continuar tocant i a, i a Gardiner no. I... Senyors, donem avui la pilota, que així n'hi ha que soltar-la de primeres. I, i, i en aquest Barça, que, que, que se tocava tot, tot de primers una velocitat estratosfèrica, també hi ha un jugador que les toca sempre de primers, mm. que és Pedro, però ja no ho fa. No, però ja fa Pedro temps. en el Barça totes, totes de primers, esquerra, dreta, esquerra, dreta. Per tant, el xoc s'ha fet una miqueta híbrid, però ha anat a menys. Perquè ja acaben seguida, Dani, perdona. Jo sempre no, dic una cosa. No, sí, senyor. eh, que quan el, el, els equips de tiqui-taca, no? un equip de Guardiola no vol jugar a passar-se la pilota sense passar de mig camp. Quan un equip de Guardiola toca la pilota i no passa de mig camp, està jugant mal. Mm -hmm. Correcte. Està jugant mal. I si matís mm -hmm. és important, no vol, vol superar línies. Y si no supera líneas, está chuan mal a fútbol. No es que el tiki-taka sea aburrido. Aburrido es todos los sistemas y los hacen mal. Cuando tú no superes líneas, en que te pase la pelota es que está chuan mal. Totalmente de acuerdo. Y es el gran problema que tienen, además, muchos X que han a imitar el modelo Barça en todo eso. Y que, miren el modelo Barça... El modelo Barça es superar líneas en el valor y la superioridad. Efectivamente. jo crec, que, jo crec que en Del Bosque n'hi ha una... No, no, no sé la estadística exacta, però que no ha encertat en el nou en la seva era, està claríssima. En el nou? En el ah, nou, ah, en el davanter centre. Sí. Jo crec que n'ha posat a dos milions de davanters centres i no n'ha acertat en ninguno. Jo crec que tots els davanters centres que ha, que, ha, que ha portat sempre són bons, sempre han sigut bons. No? Ell ha fet una aposta. Jo crec que Torres tenia que haver anat, enguany sí, altres vegades ha... no. Mirant, perdona Dani, mirant declaracions, ho diem ahir, mirant declaracions alguna... Algo ha passat. Alguna obvietat, o com l'ha obviat Vicente del Bosque, sí. i mirant com ha contestat un parell de voltes directe a la línia de flotació Fernando Torres, sí. ahir hi ha hagut un ah, desencontre. Algo ha passat. Ahir hi ha hagut un desencontre... Vale. Pues, Vicente del Bosque. Torres. Sí, sí, jo crec, jo crec que sí, a més. Jo crec que, que Torres era el, el, era el nou d'Aragonès, un tio del que a mi me causa respecte encara parlar, perquè jo crec que és el gran creador d'esta obra, que del Bosque l'únic que ha fet és gestionar l'obra d'Aragonès. És la meva opinió des de fa molt de temps. O sigui, jo crec que, que del Bosque... Sí, home, la, és la possible guanya... que ara entre per la porta folgado sí. i t'agarra del coll, però sí. jo coincidisc. No, no, no, no, jo, jo estic convençut de... Jo t'ajude, jo t'ajude si les <laughs> Jo estic convençut d'aquesta història. Entonces, jo crec que el nou té un problema, un problema en Espanya greu i després en la, en la elecció de futbolistes. Està Ahí clar... és on va Miqui en l'article. Està clar que tu pots elegir els futbolistes i pots dir, és que uno que no juga, que jo estic d'acord, eh, en uno que no juga en el seu equip, és este Albiol en el seu moment, o Bartra ara en el Barça, pot jugar en la selecció? Sí, jo estic convençut de que sí, però també per la, mateixa, per la mateixa regla de 3, uno que no ha tingut una temporada bona, però que tu saps que és un bon nou i que, a més, sempre ha fet gols en tu, que és Alcácer, té que estar, no? I no ho dic perquè en una tertúlia del València, sinó perquè jo crec que Alcácer és un futbolista de selecció, d'aixòs en ADN selecció, que també que també n'hi ha. Ha jugat en totes les categories inferiors. Mira, jo recorde ara un partit de juvenils que veiem en la, en la era de la, de la tele i ho diem, així que però si este xic marca gol sense voler. Simplement, no? Mm. I jo crec que és molt dur per a un futbolista jove que pot fer un, un pot tindre un gran historial, deixar-lo fora en aquestes circumstàncies. És a dir, que ha fet més Morata que, que, que Alcácer. Tenint en compte que Morata ha guanyat la Lliga en la, en la, en la Juve, però Hombre, és, és, jo estic en Carlos, vull dir, mm, lo que avui en vist de Morata... Un 1 mm. 0 gol de Mustafi, vull dir, si, si, si tots farem com ell, potser <laughs> Alemanya no hauria guanyat. Claro. És que com el València està mal, no me lleva a Paco, a Paco, Mustafi... Ja, però això vale en el València, però no vale Això que quan me diu Vicente Pérez, estigués a ir molt desagradable... Això és una de les coses que vas dir, per, per les quals algú se'l va ser encendre. Dic, afortunadament per a, per a Alemanya i per a Mustafi, Joaquim Lowe no aplica la mateixa filosofia que Vicente del Bosque. No, no en tots, però a mi me pareix bé... A veure, és molt difícil elegir 23 futbolistes d'entre tant d'elegir. Pues que no donen explicacions, Dani. Efectivament. El problema és quan donen explicacions. Efectivament, efectivament. Però és que ese senyor tenia que, ja no tendria que estar en la selecció desde que se pega la toña en el Mundial. Y claro. cree que anterior, porque eso son, eso son fases. Y, eh, yo, y yo, yo he una, persona cosa. ya machor. Vale, yo te voy a una cosa también. O sea, Luis Aragonés se pega la gran cabana en, en Alemania y guaña en la, la Eurocopa següente. ¿eh? Ojo. No, no, no, y esta, pero, pero, y esta mira, yo, yo te digo una cosa. La, yo de, la, difer la diferencia es que tú... Eh, Pasen cosas, tío. Primer, Passen és cert que Luis ya. en pau descanse de una mentira, que si no arriba a mismo en vaig a casa y no se a casa, porque sí. caiguen buitens. Y, y que li caigueren, eh? Y le caigueren, eh? Pero tú a partir de ahí veus un Luis que comença a fer les coses diferents. Passen Home, coses. claro, tu, claro. Eh, tu a, partir, tu a partir de Brasil no has vist que passen coses. No. De fet, de fet és el que quan estàs dient tu que Luis és el arquitecte... De fet, fins a este matí no sabia si sí. jugava de G o si jugava a Casillas. O, o, o, bueno, que, de, o que del ja. Bosque no, només ha fet que gestionar l'herència, que... Manolo, jo crec que, que sí. Jo crec que tots estem d'acord. Jo volia xin, no t'he volgut tallar, per, per no acaparar el micro, Vicent, que lo jo, punto. Jo <laughs> dic, si la... horas para Vicente Semper, sí. ¿eh? El, sí. los tres y se queda ahí. El, el, el, el, España. el legado de Aragonés no es un equip, jo ho he escrit i ho he dit moltes vegades, no és un equip no és un equip que juga a futbol com Los Ángeles. Que ho era. Probablement, probablement això, si vols buscar les seus herents, les seus arrels, pots arribes a Cruyff. Sí, sí. Si sí. el Barça de Cruyff Richard Guardiola no haguera tingut aquesta selecció espanyola de Aragonès, segurament, segurament, sí. però mm. al final, per a que existisca Marea té que haver existit Extremoduro i per a que existisca Extremoduro té que haver existit Barricada i Leño i tots i tot, vull dir, mm, antes del rock and roll estava el rhythm and blues, nano, i antes del blues el soul, aquestes coses passen, tio. Sí. Entonces, el legado de Luis Aragonés no és un equip que chuga molt bé a fútbol, el legado de Luis Aragonés és la, sele la selecció la hace el seleccionador. Muy bien. I esa es la veritat. I lo de los siete nanitos. I que eh? se planta en tots estos monots i no fica Raúl. I així mane jo. -huh. -hmm. si és la lectura d'Aragonès en la selecció espanyola. I per jo, això jo per, la per gent s'enganxa a la selecció. Per això la gent s'enganxa a la selecció. Per aquesta selecció que altra vegada manen los manos y compañía. que, es és que, que duen a Diego Costa claro, en su momento. ¿Qué fas? el hashtag desempere. Pero si el hashtag desempere da una explicación racional en cada que no parega. <laughs> Ni sóc claro, No No t'enganxa una selección que, que, la que en antes de la selección. Que pero a gusta reglamenta. se han pasado un año, ay Paco, Paco, en eh, Paco no ha anat no se'n ninguno de Ahí ahí Luque, eh, que en teoría es un buen periodista y un gran narrador, mm. Marca Mustafi yo que que se tira dos horas game, excelente pase de jugador del Real Madrid. Mustafi no te quip Ah, vaya usted por ahí, hombre. Eso es el legado de Luis, Es lo atre. Eh, yo siempre he contado la matriz Pero Pero, eh, que es eh, el legado de Luis arriba al punto Culminante Después de que la gente esta que dio Carlos Bosch li fa campanyes que jo no havia res, vist res igual en la vida passat con, conminant a la gent a que anara a cridar Raül Raül als aeroports, als sí. entrenaments a tal, duguem postes perquè la gent els exhibia i tal en el moment que els propis jugadors diuen bueno, està pressió és inaguantable vull dir, per la fase de classificació no ha anat però probablement en la llista de 23 per aplacar una miqueta al tal l'inclourà i arriba a la llista de 23 i els 23 que van diu, ye, ye este tío confiamos a todos a mano. No, y se plantan el avión y, os digo, no tenéis ni puta idea, porque está no puede ser que vaya Marchena y no vaya Raúl. este va a ser uno de los mejores centros de la, centrales de la Eurocopa. Tú imagínate dice Marchena, que es como un bau. De fet, yo la te digo cuando tenía entrevista a la Villa, como no me podía dormir, <laughs> va, a, vídeos y estoy en YouTube, y a veure las charlas de Luis Aragonés. Ah, Extraordinarias. La, charla de Luis la de la final, de la, final, Rusia. Sí, sí, El 7 se calienta. No, pero no, El 7 ese del nombre raro. Sí, coño, este del nombre raro. El, rubio del nombre raro. Ese se calienta. El que marca ahí de ese No eres Vestager. Es Vestager. Pero Aragonés no tenía collón de decir El 7, el 7, el rubio raro a este hay que decirle cosas porque se calienta. Entonces tenemos que ser listos, se calienta. Sin perder nuestro autocontrol, pero... Sin perder el ¿eh? control... Carlos, le, decimos alguna cosita al Carlos, ¿eh? ¿qué cree usted? <laughs> ¿Usted cree que le tenemos que decir algo o no? George o sea, Tú imagínate Marchena, ¿cómo sería? Eh, ah, escolta, ah, però és este. Eh, vamos. Escolta, ma, el, tu, tu has ma... un bou en Magrello, sí. <laughs> Quan bufa el bou, que... mare meua, pues això era Marchena, rere del Rubio, saps? Pues així anaven tots, tio. El centre de la selecció, d'aquesta selecció que s'enfronta a Espanya en la Seria final, que és... Mario Gómez. Que mm. Mario Gómez, pues no. Pues, o és Mario Gómez o Balac. Al minut... O Close, 15, o Close. Close, o Close. Que Espanya comença a titubejar en la final li aventa una nyespla marxena a un alemany, no sé qui és, però... En plan allà la Drogba, no? La mateixa. La, eh, exactament la mateixa. Vull dir, l'alça un metre i s'acaba l'alemany. Vale. Dit això... Pues ara, tens un equip molt bo, però li falta aquest espírit. Perdona, que la gent s'ha desconegut. No, no, no. No, no, evident, per a mi el problema d'Espanya és el bosque perquè el generació està clar que ha pegat una baixa important perquè la, eh, les peces claus de l'Espanya dels èxits no estan. És normal, tio. No estan, o sigui, no estan. El Guaje Villa, Xavi Hernández, Xavi Alonso, per ficar un del Madrid. Puyol. Claro. Són per, eh? Són però actuals. voler continuar en la, en lo mateix que deia Manolo, perquè avui Espanya ha sigut possiblement, de tot el que s'ha vist en l'Eurocopa, lo millor. Lo millor ha sigut sí, Espanya. Sí, sí, eh, sí, no ha mal. No han xuat mal. Però, però, però, però veus defectes que dius, no te va a donar per a guanyar l'Eurocopa. Perquè avui s'ha vist que Itàlia, per exemple, tenint pitjor selecció que en etapes Buah. anteriors, s'ha berenat a la Superbèlgica, que és todo nombres, però que no juguen a res. És que avui ha hagut no, un moment... No, jo he visto. que en dos Bèlgica és l'equip dels antecessors. Ha hagut dos... Quina bona generació de sí. Bèlgica. Ah, sí. Ah. Avui n'hi ha moments, ha hagut dos o tres contres que un altre te tira mà, eh? Te la de Itàlia en algunes contres ah, i te tira mà, eh? Muy clar. Jo crec que el principal... I això s'ha sigut un poquet romos en ahí, sí, sí, eh. sí, sí, eh? Una, una, altre equip, cuidado. La eh. volta eh? superat el que diu Carlos de que aquesta selecció no enganxa perquè l'esperit d'Aragonès no és el que és, jo crec que hi ha un problema al qual eh, crec que ajuda molt la pressió mediàtica de la selecció, sempre ho he dit, a més no tinc per què amagar-me, la majoria del, de l'entorn mediàtic de la selecció és l'entorn mediàtic que segueix el ramal de la Nacional el uh -huh. val? jo crec clar. que el problema és que se'n vinguérem tan amunt, perquè a voltes pequem de xovinista, Val? Eh, vull dir, s'han passat anys parlant de los xovinistes que eren els francesos fins que Espanya comença a guanyar. I la premsa nacional espanyola és pitjor, prou, vol, prou voltes pitjor en xovinisme que la francesa. I estem en l'estil. L'estil és innegociable. Jo crec que s'està confonent l'estil en una generació. Espanya probablement no és que s'ha trobat un estil, és que va trobar una generació per a jugar a Xina. Ja, ah, però... I acabada aquesta claro. generació, tu pots tindre una idea matriz, però, però jo però variant-la. jo, no jo, podem continuar jugant a la mateix que el 2010. Estic d'acord i crec que se pot mm, confos, confondre l'estil de la generació perquè al final la generació és tan gran, tu no guanyes els Eurocopes i el Mundial si no tens allà un fenomen i, i Xavi jo, jo crec que és després de Claramunt <laughs> Xavi Hernández el millor futbolista que ha tingut a Espanya jo, jo crec que ahí se pot confundir però després, ixe del Bosque més enllà de lo, de, de lo que hem comentat de lo que acaba de comentar jo, no? que, uh -huh. que ja torna a, a, a donar la sensació de que està segrestrada per els mitjans de comunicació nacional madridistes, també ha fet coses rares, perquè ara Diego Costa però, intenta ficar a un, a un francotirador que Diego Costa és el millor francotirador del món, sí, que sí. no li fa falta exèrcit per anar a la guerra a ell, ella sola és capaç de guanyar-la, en la Orquesta Filarmónica de Viena, que no. La Orquesta Filarmónica de Viena es para Alcácer. Fica la batería de Led Zeppelin en la Filarmónica. Ese es para El Alcácer necesita una orquesta raere muy bien afilada, y si no está afilada, pues, pues no se busca Pero el concertino es Paco Alcácer. Claro. Ahí está. ¿eh? entonces, yo, creo que eh, cuando, una orquesta, pues ficaves ahí, Diego Costalidón es un valor y fijeuse Y la chica que, que que se fije. Tú con li antes de tornártelo ell, el te que mirar. Él mira, y cuando el veu un espeus... te'l torna, i Paco sense, sense mirar-te-la te torna una paret, o, o, o Silva o Iniesta, no estic dient uh mhm. -huh. que Paco siga del nivell de Silva o d'Iniesta. És dir que, ara, Diego Costa, quan li donen el valor, el mira, el té controlat, i no té que tornar-la, sinó té que, té que encarar i arrencar a la porteria, cuidado que t'agarra el bou, eh? Jo, jo, de tota manera, en el tema del, en el tema de l'estil, si mos dona temps encara, sí. en el tema de l'estil, una, yo, per a mi, n'hi ha una cosa que està clara. Vull dir, no, no pot ser només una generació, sinó que ha de ser un estil i ho dic per la següent. Però amb matisos, següent. Dani. No, no, no, no, però sembla una cosa, vull dir, ves a la selecció brasilera, que acaba de fer el ridícul més espantós en la Copa Amèrica, sí. perquè fa molt de temps que ha renunciat al seu estil. I no té res que veure en les, en les generacions, perquè tu les generacions les pots buscar. Jo estic convençut de que hi ha futbolistes en Brasil que juguen a una altra cosa de lo que vol jugar Dunga o de lo que volia jugar Parreira o de lo que vol jugar molta gent en Brasil. Brasil renuncia fins al seu tot, estil. Fins i tot de lo que volia jugar Dunga, que ja va anar per l'aire. Efectiva, <laughs> efectivament. Entonces, jo crec que és molt important que jo crec que el gran èxit, a part del que ha dit, que jo no havia caigut en això, però sí que és de veres, o sea, en mm, mm, eh, en ese, en ese missatge guanyador, de Luis Aragonés, que sí que el té y no este, que es un motivador, Luis Aragonés. Exacte. Motivador. Era un motivador. Y ya era Y y que sí ya el coneguem, eh? ya el coneguem La rapensa de Jesús Gil está cojonado. Está cojonado. Yo lo conozco, Pero perdona, eh, ¿y se va? Y, la cinta de y se Y la, y la cuina, y la cuina con la del, con la del, la de les enquestes, ¿no? O sea, eso se cuina dins. Eh. Sí, sí, sí, Ese es. el día del y como el día de com sería davanter el día ah. del, Brasil, del davanter brasileño que Romario. No, no, no, no, no, era una trena, era, Colidia, Colidia, la es de les... Viola. Viola. Esa también, vull dir, això és exactament, exactament lo mateix, i a la este está con... No, no, Luis Aragonès era un fenómeno en això, Yo creo que ahí, sí que n'hi una diferencia. Pero el estilo es importante. Yo creo que confundir estilo, pues, te puede pasar, pero posiblemente España no ha de renunciar al estilo, pero en la conciencia de que en Iniesta és un fenòmeno, però fet de Xavi no és Xavi. Però, I Silva fent d'Iniesta no és Iniesta. Però algú té, I algú, i no algú té que veure sí. que ja no tenim jugadors per assobar-la fer... tant sí, i a lo eh, millor, i a lo millor introduir vale, eh? un, coque en la, un coque en la segona I... part que dona més rapidesa i algun jugador... Canviar no, Eh, dir, per la, això l'article La, la gran diferència és que Alemanya, en el 2014, en Brasil... S'adapta més fa còpia de l'estil de la selecció espanyola Totalment. però introduix variants no com són claro. ser més vertical quan, quan toque eh, vull dir, la posició de la pilota sí però en verticalitat a voltes accelerant per, Sí. això jo ficava l'exemple de l'artícul de, de, de Mickey, en el que en essència diu es que ha remat l'entrenador ha canviat home per home quan estàs 0-0 i t'agarra el bo de, sí. de que s'acaba el partit sí. perquè sí. si ara part de memòria el primer canvi és Morata per ah, Alduriz, per Nolif, el segon canvi és Fàbregas per Tiago sí. i el tercer és Nolito per, per Pedro sí. hombre por hombre, posició por posició no, no voy a canviar nada vale? canvis de taller mecànic eh, i, i, i per això per això per una banda i per altra banda per això dia, quan ha intentat es sí, mèrit, matisar eh? quan del Bosque ha intentat matisar l'estil ho ha fet posant a uno que, no, que és el francotirador en la, eh, que, és que no ha acertat tampoc quan ha intentat canviar Mira, l'estil. Mira, jo, jo crec que... Les Espera, sempre... però sí. de la pública, ah, vale, vale. que parar. 12 i 37, anem a la publi, tornem, llegim el... Eh, llegim, no, sentim els últims missatges de WhatsApp i encara Dani me té que apuntar alguna cosita més i hem de parlar del València, lògicament, que ja merca de fitxatges. Sembla que no, però ja merca de fitxatges, tira-li. La Avenida del Automóvil presenta la primera feria La Avenida del Automóvil, la mayor oferta en la historia de Valencia, más de mil vehículos nuevos y de ocasión del 10 al 18 de junio y de 9 a 20 horas, excepto domingo. Primera feria La Avenida del Automóvil. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. ya ya sabeu, dilluns. 627 98 0336 és el WhatsApp dels dilluns. La pregunta nostra, les respostes vostres. La pregunta avui, heu tirat de menys a Paco Alcácer en el pare de la selecció i aquestes són les vostres respostes. Whatsappéame Whatsappéame Whatsappéame Buenas noches, soy Nacho de Valencia. Un saludo para Salva Folgado y para Manolo Montal. Deciros que yo sí he echado de menos a Paco Alcácer, ya que en la, clasificación para la Eurocopa eh, fue él quien metió los goles. Y hoy se ha echado de menos esa falta de acierto de cada portería. Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Pedro Valero de la Puebla de Farnals. Pues yo la verdad es que claro que, he echado de menos a Paco Alcácer hoy en el partido. Ya te digo yo que las dos primeras que ha fallado Morata, que ha tirado al muñeco, si no las dos, una la mete seguro. Eh, que me parece una vergüenza, ya no que no esté como titular, pero mínimo que no esté en, en la lista de convocados de Vicente del Bosque. Vamos, en el banquillo hoy tenía que estar sí o sí seguro. A ver qué pinta Lucas Vázquez en la selección. Eh, a ver qué ha hecho este año en la liga. Se ha jugado tres partidos, ha jugado siete, minutos repartidos en tres partidos, me cachila la Así que ya os digo, Paquito Alcácer selección, sí o sí, se ha equivocado Vicente del Bosque, pero vamos, un fallo como una catedral. Buenas noches, cracks. El meu nom es Gustavo y opiné desde Benimodo. Y tant que le notat a faltar. Sense Alcácer, sense gol. No Alcácer, no gol. Estoy convençut que de totes les que ha tingut Morata, Paquito haurà ficat alguna dins, segur. Ha tingut que eixir la Generalitat d'Iniesta a ultimíssima hora per a poder marcar. Veurem quan no relleguisca aquesta Generalitat el que passa. Espere que al marquès de Leguineche <laughs> li caiga la carata que té de vergonya. Molt d'ànima, Paquito, i tranquil, que encara és jove i té molt per fer. Buenas, soy Pablo de Aldaya y creo que sí, yo creo que Paco es un jugador que per mèrits propis els números li avalen i crec que, que sí que ah, sí que tendría que ver anat selección. Selección. ¿Te va a faltar un, eh, un Paco Alcácer España. Yo creo que sí, Yo creo que, por ejemplo, me sobren chubos con Lucas Vázquez Y, por ejemplo, Uy, creo que como a revulsivo Paco haber afectado un mes que Luis, se llevar a Luis a un temporada que Y y sí, sí, va a faltar un jugador estilo Alcácer que cree que le iba a molver y es ironi pero el al de la Selección Española. Nos hemos quedado fuera de Europa. con nuestro goleador con 15 goles en toda la temporada y estamos pensando en la selección española. Poca autocrítica. Hola, soy Causias de la y i a hablar de la injusticia que suposa que no vaig al Cáceres a la selección. Mm, no va porque en el seu equipo está mal. Mentira. Cesc i Pedro, el seu equip tampoc està molt bé i han, han anat. No va perquè no ha tingut continuïtat. Una altra mentira. Morata i Bartra, que n'han tingut menys encara. Eh, no va perquè no acopla al xoc de la selecció, mentira encara més gran. Ha jugat 11 rateig i ha marcat 7 gols, un d'ells anul·lat. En realitat no va perquè el seleccionador té una manca molt gran de personalitat i està segrestat per la premsa de Madrid. Gràcies. Hola, soy Iván y os escucho de Paterna. Yo, mira, sinceramente a Paco Alcácer en el partido de la selección no lo he echado de menos porque una vez que ha comenzado el torneo ya no me fijo en los que han, en los que van y en los que no van. Hay que apoyar a España, esté quien esté y punto. Que Paco Alcácer tenía que haber ido, bueno, es cuestión de gusto. Yo sinceramente, yo para mí no tenía que haber ido. Me da igual que Morata haya metido más goles, que haya, que haya metido Alcácer más goles que Morata. Yo, a mí me ponen, me dice la Juventus ahora mismo, mira, te cambio a Morata por Alcácer y vamos. Y firmo con sangre si hace falta. No, la verdad que no lo he echado de menos. Bueno, un saludo a todos, a Salva, a Manolo y, y, un, y un, fuerte abrazo a mi amigo Luis de Lidia. Oh, 12 i 44. a afegir alguna cosa más de la selección? No, que lo desempere. Yo tira, no, en serio, yo tira de menos a el Alcácer, uh -huh. porque hoy Vale, eh, ni ha hagut ocasions per a espentar-la capa dins, i, i per exemple la de Morata la més clara a un metre del porter, que l'ha tirat ben rematada però enmig, o sigui, mal rematada perquè hayas de tirar un costat, que és el que fa Paco Alcácer. Entonces, jo el que me faig creus encara, Manolo, és que ningú tire de menys a Paco Alcácer excepte sin València. Jo, o sea, no n'hi no ha, un, no ha comentari... S'ha silenciat, és un tema que s'ha sí. silenciat. Ningú mena... Que han estat dos anys, ah, que bien Paco, ay Paco, una vegada se l'han carregat. I, I jo, possiblement... Morata, Morata ja és, padeix el rei. Ni ha un percentatge segurament que mos perd la passió, però objectivament, sí. tio, jo crec que objectivament i se davanter bueno, és, és titular en la selecció. Però a mi sí, no, i, no, i no la tiene la Objectivament, si, si fora el Barça del Madrid, ho diria. Atén-me el que te vaig a dir, perquè tinguis ben clar i vagis en el, en el cap ben alt. Si això es poden dir, que Cristiano Ronaldo és el millor xort del món, motos poden reclamar al Càcer per la selecció. Per descomptat. <laughs> M'has a contar tu a mi. Si Cristiano millor que Messi, Jaume Domènech va d'or i a tomar por... Ahí. Això. Sí, que Estamos, sí, que sí. Cristiano és bo, boníssim. Millor que Messi, no. I, I ho sap tot el món. I estan tots els dies dient que Cristiano és el millor del món. Ara vaig a poder dir jo, poder dir jo que Paco te a la selecció, sí que estaré jo bobo pero me sorprende ver. Y es que es, que un fenómeno, un ni, chulo, todo lo que tú digas. Es que es un gran chulo. ya no diga la meseta, es que en, en, en Barcelona, en, en, Galicia, o sea, no, no salsa ni una veu de dir es que este equipo le falta el davanter que és Paco Alcácer, que ha sido davanter de la sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 i sub-21. Espere, que, que Miki dio ni a un moment en que te fa falta o un llegador, que és Saúl, Saúl Nigue, sí señor. O un davanter que no siga la referència que busque el movimiento, la pelota, la segunda xua, i l'esquena de defenses. N'hi ha un moment en què el partit s'atasca i te fa falta això. Mm -hmm. Perquè, de fet, el gol, el que passa que ve de segon xuga, que és quan Camacho diu que se queden los centrales, que se mm-hmm. queden. Eh? Camacho és el que és, però de futbol entendrà que... I al Vella també ho ha dit. I al Vella també ho ha dit. Algun que tira alguna, sí. Ah, que sí, claro, que se queden los centrales. però és un valor a l'esquena. Passa que, claro, el fica un maestro. Però és un valor a l'esquena. Eh? Perquè com te pilla així, ja té que recular... Per ser justos, el primer canvi, l'entrada d'Uriz, a Duriz en un moment ha tingut tres remataes. Clar que sí. I la xilena no n'entra perquè... I sobretot, Home, i sobretot ha llegit millor el que li feia falta per a, per a finalitzar el, el, el de la selecció per tant, de lo que estava llegint Morata. Això em preocupa perquè la, la producció d'ocasions d'Espanya ha estat bé i, i si en comptes de ficar a Morata fiquis a Duriz normalment... Pues, per tant, divendres ha de jugar a Duriz. Suposo per a mi també. Baix del meu punt de vista. No, pues tu tranquil, perdona, però avui quan t'ha llevat, quan t'ha llevat a Morata, Camacho dia, hombre, Está, eso, está, eso está lesionado. Está lesionado. Está, a mí me indigna. Digo, hombre, sí, i, però que la toca bola. En els altres canvis no diuen res, hosti. S'ha no. Xavi, el xaval, però no, però no ha rematat lo, lo que se demana. No de és, un... el rematador claro. que necessita. És un jugador, és un mini Torres. Quan és letal és, és a l'espai. Quan t'arranca, si t'agarra mig metro i té el valor protegit, Ara contra Tens un problema. Espanya contra que jugara. Que quan arranca és perillós. Divendres 9 de la és nit Turquia, no? contra Turquia. És Turquia el que ve ara. Mm -hmm. O sigui, una altra tancada. Perquè és que el problema també d'avui... No, bueno, Turquia no se pot tancar. Eh, tu ja, però és que el rival d'avui... Turquia va de perdre el eh? primer. Va de eh, perdre el primer. Necessita... I, i n'hi ha uns Però normalment se no te tancarà, no vindrà per tu. I tu, Morata, el millor partit que tots recordem a Morata és contra el Bayern de Múnich o inclús contra el Madrid. a la contra. Corregent, I és corregent. Per això que és un mini Torres, però en un, en un equip que se te tanca pues, al final, sense ser mal jugador, Paris Torpon i ha sigut hasta còmic. Ha hagut, han hagut jugadors que eren còmiques, sí. perquè li costa girar-se, tio. Sí. Perquè gran, au, sí. no hi ha més. 12 i 47, vinga, l'última pausa i tornem per a tancar. Diviértete con Conduce, siéntela... Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Tota la sobre los cursos populars, es con seis millors especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Super Running. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el Sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49. A 30 les notícies que venien des de Seba i des d'Itàlia fonamentalment i alguna de la Copa d'Amèrica, semblava que aquesta setmana podia posar-se en marxa el mercat en el València, però de moment estem a dilluns i tot continua igual. Mm. Que sí, que sembla que hi ha coses que van quedant més clares, però encara no... Jo crec que dos jugadors que estan més a prop, uh mhm. -huh son el, el, el central paraguayo. Uh -huh. ¿Es paraguayo o paraguaya? Paraguaya. Paraguaya. paraguaya. De Perú. Pero eh, paraguayo eh, es... <laughs> Gustavo Gómez y Kostic. Al final, que fer, sobre todo Kostic, tenía eh, que hacer un análisis. Este futbolista ha estado así el su hermano, el su representante. uh -huh. Es decir, ¿te un acord, uh -huh. Como com el tenía, por ejemplo, exemple, que vinga Meiro. Correcte. Y se va a Alemania, después de hecho una vistosa, Dilla a Stuttgart, que me quiero ir. Ara, a partir d'ahir, te pot passar la de Gameiro, sí, que, que no fiques prou diners i no sé què, però ja n'hi ha una negociació oberta. Ahir hi ha una, una negociació oberta i jo no, no sé fins a quin punt el problema està en la falta de liquidez del València o que realment el futbolista val el que demanen aquells. Però, per lo vist, mm, Estugar eh, necessita vendre, con tot el món, a baixar de segona <laughs> divisió, té que, té que fer un equip nou, i això Pare tot, per a, per a, per a canviar l'equip i i per a vendre fan falta diners. Però bueno, vaig a fer, final, dos, vaig a fer val, per, a, per a... Jo crec que Kostic, en, en Kostic i en Gustavo Gómez hay tema, però vamos. Eh, vaig, a fer, la, dia... vaig pot... a fer la boca de diables, sempre, però no tenien que la abans de poder entrar? Això deien. Uh -huh. Jo crec que el líquid n'hi ha, eh? Per a fer una operació. És que jo no me puc creure... Jo, de fet, era lo que l'error del xoc de la setmana passada però me costa eh, pensar que el València no pot fer cap operació sí, sí, si no se lleva... una operació n'hi ha, el que passa... Ah, si, si el problema és que no la, pot, no la pots inscriure, eh? Sí, això, això sí, això sí. Clar. Però si no pots 10, inscriure el futbolista fins que, que el tope salarial no el rebaixes. Amb el qual, si tu tens un futbolista per a inscriure i vols tirar algú del, de l'equip, el que vulguis tirar dirà, eh, eh, el que tens, el que tens premura per tirar-me és tu, o me pagues tot o no me menege. I això és un problema. És que si fitxes t'estàs posant tu mateixa pressió claro. i t'estàs devaluant futbolistes Home, que has de regalar, en podem dir. En aquest sentit la pressió ja te l'has ficat perquè hi ha futbolistes que han dit que no volen, no? Sí, però de moment és una qüestió d'una paraula contra l'altra sí. i això ja és una qüestió legal. Ah, bueno. De que tens ahí un tio en la llista espera que l'has d'inscriure, o sigui... Sea, per a que puga jugar i ser nou ah, futbolista. Bueno, ja, sí, sí, sí. Que no és el que li sí. a Pedro León fa dos temporades. Ah, sí, sí, sí, sí. La temporada passada, perdó. I a tot això, Manolo, eh, eh, avui anuncia el València, Peter Draper, que està supercontent perquè n'hi ha 20.000 abonaments. És que m'ha cridat l'atenció la xifra. Mm -hmm. 20.000 abonaments són molts abonaments. Uh -huh. Són molts passes renovats. Moltíssims. Per haver fet zero, zero operacions. O sea, no n'hi ha ni un al·licient, perquè la gent no té per què il·lusionar-se en Gustavo Gómez i en Kostic, però si porto una setmana escoltant a Manolo i a Xinta Carlos pues mira, parlar de Kostic, sí. pues al final dius, no, no, ese futbolista, busques vídeos, possiblement sigui un gran futbolista, Kostic. I, i Gustavo Gómez... Il·lusiona molt més un comunicat oficial i una presentació en Mestalla. Clar, Evidentment, que, vas tu, que ahir, clar. ahir arriba, dius, vale, 20.000, però és que no ha passat res, tio. I avui el València anuncia que n'hi ha 20.000 pues és un abonats. Bon, és un bon signe. Eh? Perquè el València és un equip gran, tio. Lo que no, en sèrio, però... Me, me... No, jo és un que signe de maduresa. M'alegre, m'alegre, perquè les meues... Estic 20.000, segur que anava a fer, sempre. Joder, però que no, però tu dius per la data, que, però que estem a dia 13 de junts, Carlos. que... que portem 12 dies de campanya de, de renovació. És positivament sorprenent aquesta data. Però que encara que l'Ejun i Peter Draper no s'entén de la Copa copla que no s'entenen de la copla. La gent és del <laughs> València, <laughs> tio. La gent és molt del València. Jo crec que sí. Que tots dos no s'entenen de la copla i se'n van a Singapur i diu, no, somos una família, família, uh -huh. si ha fet la tercera pitjor temporada de la història, ves a Mestalla, ves a veure que és una família. Però no s'entenen, però la gent és del València. Ara, van a palmar socis. Sí, lo que tú dices. Anar a la taquilla ja és diferent. Però Fins ara, apretant el botó en l'ordenador, domiciliar domiciliao i tal, sí. Claro. Anar a més talla... Anar a la taquilla ja és que passe algo. Clar. Claro, però ja és que passe algo. Per això mateix, Manolo, jo compre avui la teoria de superdeporte dels dos, no, que pròximament, no? Next Coming, eh, Next coming. Venen, venen ja noms, o sigui, que, que no són noms que il·lusionen, perquè eh, ja t'he dit, cost, no, no, no van a... Clar. Però qui il·lusionava? Rodrigo, jo ahir... Camacho era un nom que il·lusionava la gent dins d'un dins d'un ordre. Eh? Per el conegut. que més il·lusiona la gent és Camacho. Per conegut. Però Camacho... Ah, és que Camacho és un gran jugador, eh? Sí, a mi me, a mi me, dona, a mi me dona que Camacho se li escapa al València. No, no, ja, ja, no, no ho negue. Lo que te vull dir jo que Camacho... Lo que passa no, que és un, un metge defensiu. Un tros de futbolista. És un gran jugador, eh? Vull dir que la gent... És el que jo dic a... Eh, eh, Dani, tu que ja una huelango, igual que jo, en l'ofici. <laughs> Jo a la gent jove, al final, consell no pots donar, però jo se'l dic, mira, tio, mm, eh, quan vas a la tele o quan vas a la ràdio o quan t'escrius, pensa una cosa, i sí que t'està sentint o escoltant o llegint, i si igual té 40 anys el passe de València. Mm -hmm. Saps, ja veure que li vas a dir tot, dice, eh? Vull dir, la gent en qui s'ha il·lusionat? En el millor, en Camacho. Correcte. En el millor. Vull dir, Costi ja veurem, però en qui s'ha il·lusionat? Tu, un tio que tu 40 anys i ha vist a Chuar Camacho en el Màlaga 3 o 4 jo crec, que, <clears throat> jo crec que la gent ha patit tant que, és, que qualsevol cosa, per molt xicoteta que siga, es va il·lusionar. Jo crec que enguany s'ha patit tant que qualsevol cosa que tu li vagis a donar, qualsevol canvi que hi hagi, ho va interpretar en positiu perquè sempre s'ha dit que les pretemporades són això. Vull dir, i els partits de pretemporada han d'il·lusionar, perquè ara se veuen tots, i, i la gent ha d'il·lusionar-se un poc a mesura que va passant del temps. El que passa és que han d'eixir primer. És, és... Jo el que crec que també és que estan cantades en tot cas les eixides i poden ser eixides interessants jo no sé si lo, si lo de Gómez s'acabarà fent lo d'André té tota la pinta fent. de que va ser una operació dissenyada per a que entre amb el ganivet del Manchester United perquè avui eh, la Juve ja ha admès la contratació de Pjanic, el jugador sí, de la sí, Roma. Sí, sí, ja l'han presentat. Està molt al dia de lo que se publica en Itàlia i mm. hasta l'última coma. Mm -hmm. Diu que sempre ha sigut compatibles estos fitxatges, eh? no... Pjanic, André. Sí, sí. Mm. En Itàlia, Avui en una... Itàlia lo que han sí. dit és sempre Pjanic o André per a la Juve. Sí. Pues igual estic confundint, jo crec que preguntaré a César. Yo, ¿eh? sí. he, yo he llegit alguna cosa en Twitter, no sé exactament si era de Mundo Deportivo o no, yo no sé si está... Mm. eh, que Barça també estava mirant que estava mirant, també estava mirant André Gómez. Lo que està clar és que quan més se moga el tema i quan més aquí s'apareguen, més la Juve, forçar. El senyor eh, Beppe Marota, Marota, Marota ja va dir que eh, econòmicament i unes restriccions, o sigui, una operació Pjanic mm, a lo millor elimina una operació André Gómez sí, sí, en, no, en igual quant a... confundit, eh? No, no, però que possiblement siguin... Jo no entenc de futbol internacional, la veritat, Carlos, i possiblement... Jo, jo, César, i, com, visto... I no vull que entrar en l'Eva, però com André Gómez no sabem de què xua, pues, eh, tampoc poden eh, solapar-lo en Pjanic. Llegador. No? Vale, llegador. Un llegador. Porque li fa falta a Espanya, per exemple, no? Per mm. exemple. Bueno, pues... Eh, jo ve veig molt més l'operació del Manchester United, que són cacaos, Mourinho, no, també... o sigui, és que casa tot. No, casa també tot. hi ha una situació, que hi ha una Eurocopa, i si André Gómez fa dos gols en Eurocopa, val més, eh? Cuidado, eh? Claro, claro. jo es que crec que en, en Ui, Mustafi Europa, val més claro, que ahir, no? Més que ahir. més que de posar ahir, però... Te dic una cosa, Mustafi ahir, ja que no, mm. bueno, no, a nit no, no pugui jo participar en la tertúlia, sí. però a mi Mustafi ahir fa un partit molt complet. Willy Nares en el Murciélago me deia que havia tingut unes pèrdues de valor. Sí, alguna sí, sí. No eh? s'entén en el porter. Exacte. No és que són pèrdues, que no s'entén el porter que vegada que hi ha un valor llarg, ell mirava fet, i no s'entenia. De fet, tenia, això, ahir sí dubtava. Clar, no com este porter distant, ell està sempre pendent... En qualsevol cas, és una versió de Mustafi molt millorada, la qual vist Efectivament. Sí. Ell, jo crec ell, que això resumís. El problema és Mustafi no, este, perquè no s'entén en, en, en Neuer, Claro, és, Neuer és un lliure, Però quasi. té jugades entonces, entonces de resum. Té jugades de resum. O sigui, talls d'estos de llançar-se a terra, esprintar i llevar-li la i sin el valor jugat el gol d'Alemanya de, de la contra de Svesteiger és un tall a lo, a lo Tamendi, que se llança rollo Karate Kid, i jo dic, i Mustafi? Perquè per la posició del camp era Mustafi. Estava de central esquerrà. Estava de central surdo. Talla, i s'arma la contra i marca Alemanya. I dic, si, si me, me ah, pot mostrar algú, no ho sé, eh? encara no ve ni la repetició, però me sembla que el tall és de Mustafi. o sigui, el partit de Mustafi d'ahir és... Jo no... Alemanya és perquè és bon jugador, però a Guanya, jo, a mi, tots de... pareixen roïns. Tots pareixen roïns. A mi de Mustafi eh, sempre m'ha paregut que és el que dia jo de Roberto Gil, que era com el segon central, és a dir, que si té al costat uno que el millora, ell encara és millor. Millora. És un polo d'Ayala i Marchena, o sigui, sea, Ayala, Ayala feia molt bo Marchena, Marchena era bo, però allà el feien que millor. Vull dir, n'hi ha futbolistes allà que allà millor... Allà Fervó, a Margena, a Margena a Llerinich, a Pellegrino... A ah, David Navarro... A ah, David Navarro, correcte. Efectivament. Però jo crec que va un poc més per ahí. Jo crec que és un futbolista que necessita algú al costat, com era Otamendi. Claro, Otamendi, sí, sí. Mustafi sí funciona. No? Mustafi Azdenur no ha funcionat. Luego. Que sí, que sí, que el tema va per ahí. Va per ahí. Que, que, que, a ell, que a ell li, li ha vingut una miqueta gran uh -huh. quan ha tingut que ser l'amo, però claro, és més fàcil ser l'amo de Mustafi que ser l'amo d'Abdenur. ¡Ay, eh! <laughs> Claro. ¡Ay, eh! ¡Ay, madre! I sobretot el yo Benur. Correcte, que Mustafi Aire estaba molt sentat perquè que era o fer o aurorar la maneta Joaquín Lou. Senyors, <laughs> anem a acabar. Cuestión de bolas. Y donarme 30 pavos. Exacto. Juan quan Guayales, tío? 30 euros. 30 pavos. que es aixina rata. Va a chuparme dos pavos a que marcaba Mustafi. Qué que te pasa... grande es que grande eres. Entén-me, Manol, segons la teva teoria, Alemanya de d'Europa segur, eh? Què ho dius? Home, a veure qui li valora les manetes de DJ. Van a com avions. tots. Eh, sí. riu-te aragonès. <laughs> Senyors, ho dicem així. Una xarra motiva ara. Sempere, sí. te veig demà en el Murcielago. Correcte, ahí te veig. A, a les 3 més quarta, Carlos Bosch, gràcies. Adéu. Dani Mosilla, gràcies. Que... Adéu, Ho dicem bueno. així, en la ràdio tornarem una miqueta més tard, a les 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. La carretera